شوف حقائق التوبة تسلب تعظيم الجناية اتهام التوبة والغيرة بالله شرح دوتاش قزاش لكن سبعين وأما الغيرة لله عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر فلأن الله عز وجل ارحم وأغنى من ان يعاقب صاحب يعني در صورت توبه دراستي انجام گرفته و تحقق یافته که انسان غیرتی انچنان داشته باشد که وقتی کسی دیگر نافرمانی میکنند و خلاف امر خدا حرکت میکنند ازش نپذیرد و پوزش براش نطلبد توجیه نکنه و بلکه خشمگین شود و ناراحت شود از اینکه نافرمانی خداوند صورت میگیرد چون اگر ناراحت نشود از این خشمگین نشود از این معلوم است حساسیت ندارد نسبت به نافرمانی خدا اگر حساسیت ندارد، دیگه چطور توبه صورت گرفته توبه باید با یک پشیمانی واقعی و دست برداشتن از گناه و عزم بر اینکه بار دیگر اتفاق صورت حق و قیابت چطور می شود کسی حساسیت نداشته باشد نسبت به نافرمانی خداوند ولی خود پشیمان باشد از آنکه مرتکب شده کسی که پشیمان از ارتکاب منکراتی که خود انجام داده حتما حساسیت هم دارد نسبت به مخالفه امر خدا از جانب دیگر باید اعتراض کنم در صدد تغییر منکر برای و پوزش نطلبد عرض نیاورد نگوید آخر چون مقدر شده بود بیچاره چکار کند خداوند مقدر کرده برش که باید گناه انجام بده در دست او بوده این خاص خداوند بوده این گونه اعتذار کردن از جهالت و نادانی انسان است این متضمن این است که در عین اینکه انسان معذور است در ارتکاب گناه خدا معاقبه است این برایش عذر می آورد در حالی که خدا می فرماید نه اگر توبه نکند من عقوبتش می یعنی مثل که این از خدا مهربان تر از برایش در صورت خدا از ارحم راقمین است اگر عذری می داشت معاقبهش نمی کرد اگر عذری می داشت او بینیازتر از آن بود که معاقبهش کند چه نیازی به اقاب او دارد اگر انسان درستی بنده درستی باشد اینکه خدا اصحابش میدهد حتما مستحق است و معذور نیست آری هیچ چیزی بدون مشیت خدا رخ نمیداد ولی ارتکاب گناه در لحظه انجام میگیرد که انسان متوجه نیست که خدا چی میخواهد انسان در بین دو احتمال قرار دارد پنجاه درصد احتمال اینکه این کار خاصه خدا باشد پنجاه درصد اینکه خلاف آن خاصه خدا خدا باشد و در این حالت که دو احتمال مطرح است او شروع میکنه به تصمیم گیری یکی از دو احتمال را انتخاب میکنه بعد از اینکه انتخاب کرد و کار او تمام شد روشن می که خدا چیزی را خواست اون یکی را که این انتخاب کرد زمانی که این مخلف بود معلوم نبود که خدا چی خواست زمانی که معلوم شد که خدا چی خواست دوران تکلیف تمام شده بود دیگه چه عذر و بهانه این معاقبه میشه بر اون عزم و انتخابی که کرده چرا از دو احتمال احتمال نامطلوب را احتمالی که در شریعت از آن نهی شده را انتخاب کرد بر این انتخاب محاکمه میشه و اما اینکه بعدا فعلی رخ میده که خاص خدا بوده این مسئله دیگریه بر فعل محاکمه نمیشه به خاطر انجام فعل محاکمه نمیشه قاتل عمد قاتل خطا اگر قرار بود که فعل سبب محاکمه باشه باید محاکمه بشه باید معاقبه بشه در صورت اینطور نیست اینکه فرق از در بین قاتل عمد و قاتل خطا معلومه که آنچه که انسان بران مجازات میشه تصمیم است و عزم نه رخ دادن فعلی که به دنبال عزم او میاد آنچه که مشیت خداوند است بعد از دوران تکلیفه تحقق آنچه که شخص در ارتباط با آن مجازات میشه پیش از روشن شدن تعلق مشیت خدا مطرح است پس دو امر با هم جدا هستند و هیچ انسان در ارتکاب معصیت بعد از رسیدن بلاغ و بعد از اقامه حجت معبودی فلا احد فلا احد احب اليه العذر من الله اگر عذر می داشت حتما خداوند از هر کسی بیشتر عذرش را میپذیرفت و دوست بیشتر از هر کسی دوست دارد که کسی معذور باشد در انجام کار ولی اینکه اینجا معاقبه میکند معلوم است که و ومن اجل ذلك ارسل الرسل انزل الكتب اون خوشش میاد که انسان مرتکب گناه نشه و بدین ترتیب کاری میکند که هیچ عذر و بهانهای برای ارتکاب گناه باقی نماند چون اگر ارسال رسول و انزال کتب نباشه مردم متوجه نیستن که چه چیزی خوبه چه چیزی بده ها را مرتکب میشن و بعد هم معذور هستن کسی بهشان نگفت و چون خداوند نمیخواهد که انسان کارهای بد را انجام بده این عذر بهانه ها را از بین میبرد با ارسال رسول مبارک خود ازالت لاعذار عباده لئلا یکون لهم علیه حجه بهانه نداشته باشن روز قیامت بگن خب کسی به ما نگفت برای من روشن نکرد این خاطر ما ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم بحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه ولله حجة البالغة كثير خاصة پوزش پلدیدن برای گناهکاران هست و میاد بحانه هایشان را میپذیرد میکند مخالف خداوند در مخالفت خداوند عمل میکند خداوند میاد دیگه حجتی نمانده بعد از انزال کتب و ارسال رسول این میگه نه حجت داره بحانه داره معذوره البته انزال کتب و ارسال رسول یک بدو سورة يك سورة عام ويك سورة خاص به سورة عام وقتی که مثلا قرآن فرود آمد إذا امضا کتاب شد و تمام شد وقتی که پیامبر خدا مبعوض گشت به عنوان پیامبر دیگه تمام شد بعث ارسال به عمومي سورة صورت ولي ولی این نمیشه اقامه حجت بر افراد هر فرد زمان برش اقام اقامه حجت میشه که بعث خاصی ارسال خاصی وإنزال انزال برای او صورت بگیره و آن زمانی که بهش تبلیغ میشه مقام حجت برسه در اون لحظه است که پیامبر برای اون مقبول شده وقتی که حق برایش تبلیغ میشه و است که ازاله عذرش میشه والثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك وفي إمكان ميزان إن معصية الصوت در بین دو احتمال قرار دارد هیچ احساس جبر و اکراهی کند و تواند حرک کند همطور که تواند انجام دهد یا عذری در اتخاب معصیت نیست ولو كان له عذر لما استحق اللوم والعقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا عذر مجاز مستحق هيك عقوبة في الدنيا والآخرة نبوه ومن ادعى أن ذنبه كان قدرا مقدورا لم يستطع دفعه فهو ظالم لنفسه جاهل بربه کسی که این ادعا را داشته باشد که چون مقدر بوده او گناه را مرتکب شده این هم به خود ظلم کرده به بناحق خود را در اه، میدان ارتکاب معاصی قرار داده و هم جاهل به خداوندش هست که وهو الرحمن الرحیم الغفور الودود خداوند رحمان و رحیم و غفور و ودود این طور کاری را انجام نمیدهد به تسخیر و به اطراف یکی را وادار کند به انجام گناهی بعد معاقبه این از رحمت و از غفران و از ودی که خداوند دارد در ارتباط با بندگانش دوست والتائبون حقا المؤمنون بالقدر حقا کسانی که راستی به درستی تائب هستند و به درستی ایمان به قدر دارند اینانند الذين ينتظرون السفينة لمر الرباني حتى إذا قربت منهم فركبوها أخذوا أنفسهم بمصادمة أمواج القدر ومعارضتها ببعضها يردون القدر بالقدر موقنين أن هذا وحده هو طريق النجاة أول ترجمة تلفزيون کسانی که منتظر کشتی فرمان اطلاعی خداوند می شوند منتظر می که فرمان تشریعی و امر اطلاعی خداوند بیاد که تصویب کرده به کشتی تا اینکه و منتظر میمانند تا اینکه این کشتی نزدیک بشه فرمان بیاد امر اطلاعی و شریعت بیاد وقتی که آمد سوار میشوند و شروع میکنند به برخورد با امواج خلش یعنی در بحر ادای مسئولیت شروع میکنن به حرکت کردن و ادای مسئولیت با آن موقع اه، حوادث و قدرهای مطرح میشون مانند امواج دریا که با اینها برخورد میکنن با کمک قدرهای دیگری با قدری از خداوند به مقابله قدر دیگری میروند و سر راه در قدر دیگری اه، راه را بر قدر دیگه میبندند و قدری را با قدری رد میکنند و این را در حال انجام دهند که یقین دارند که تنها این است راه توضیح این امر این است که همچنان که در شرح یکی از احادیث اربعین گفتیم و شاید در موارد دیگه مستواتی دو دائره اگر بشود دائره نامید برای تفصیل بحث دو دائره وجود دارن یکی دائره تنگی که دائره عبودیت اه، عبودیت است و مربوط به مخلوق است و یکی دائره وسیعی که دائره ربوبیت در دائره عبودیت آنچه که مطرح است باید و نباید است این را بکن آن را مکن احکام ارزش های اخلاقی اما در دائره ربوبیت آنچه که مطلق است یکون و لا یکون است چه می شود و چه می شود هست ها حقائق هست و نیست ها اگر انسان خوشبختی را بخواهد تنها راهش این است که در دائره عبودیت بماند و تنها در محدوده دائره عبودیت حرکت کند چون اگر از دائره عبودیت بیرون رود کاری با امر و نهی خداوند نداشته باشد بخواد در دائره از دائره عبودیت بیرون عبودیت بیرون رود و بخواد در دائره ربوبیت تأثیری کند و چیزی را از هست و نیست تغییر بدهد این که امکان ندارد از دائره عبودیت بیرون رفته عبودیت را از دست داده و راه هم نمیابد به دائره ربوبیت تنترن شجر نمیتواند تغییر دهد رفعت الاقلام و جفت الصحف در نتیجه عبودیت را از دست داده ربوبیت را هم به دست نیاورده خسیر دنیا و آخرت همانند داستان اه، کلاف که خاص همانند کبک راه بره راه رفتن خود را از یاد برد و راه رفتن کبک را هم نیاورد انسانی که در طمع یک امری یا در هر از یک امر، از ادای وظیفه بندگی دور می شود و کوتاهی می کند انتصال امر را از دست داده چه می شود و چه نمی شود به حال خودش باقی کمترین تغییری در آن نتوانسته ایجاد و در نتیجه آنچه که می به دست بیاورد از دست داده و خود در کسب آنچه که امکان کسبش نیست رنج تحمل کرده و چیزی به دست یک بار دیگه یک مثال ذکر کردیم که یاد آوری اون مثال خوب یک نفر که در زمینه دعوت به دین خدا کار میکنه یک دلسوزی به حساب یکی از دلسوزهاش از خویشاونداش میاد نزد تو میگوید من خبر پیدا کردم که مستقبلین و مصرفین که این دعوت خود با مذاق ایشان سازگار نیست ناراحت شدن و نمیخوان که نمیپذیرن که تو به این دعوت ادامه بدی به این کار ادامه بدی ولی نمیخوام باید هم با خشونت برخورد کنم به من گفتم که اگر از این کار دست بردارد حاضریم که اینقدر ثروت و اینقدر منزلت و مقام اجتماعی و نمیدانم زن و سی و اینا خب جواب این بنده خدا این است که آنچه که به من وعده میدهند مرا بدن تقنیع کنند در دائره ربوبیت ثبت شده در دائره هست و نیست ها یکون و لا یکون ها وجود دارد یا اما گفت وجود ندارد جواب این است که پس ایشان غلط گفتن تا بی خود را خسته کردید. چیزی که در دائره یکون و لا در دائره ربوبیت نیست چگونه امکان دارد که کسی بدن تحقق است پس بی خود همچی خدارم از دست نمیدن برای این و اگرم گفت که وجود داره اونجا ثبت شده برای آن شکلشان وعده کردن دیگر خود باز هم بی خود ایشان غلط کردن که وعده دادن و تو هم بی خود کردی که این نصیحت را به من کردی وقتی که قرار است اون امر رخ بده دیگه چه نیازی به بعد اونها به نصیحت تو دارد من مسئولیت خود را انجام میدم و هم نیست من در سفینه امر ابتلاعی در حرکتم و اسبابی را که باید اخذ کنم در زمینه ادای مسئولیت اخذ میکنم چه میشه و چه نمیشه دیگه مقرر شده و مشخص شده قبلا من چیزی رو تغییر نمیدم من کار خودم را انجام میدم و بخشش به دست خودم بعد عوض میکنم تهدید شروع میشه میگن برو بهش بگو اگر دست بردار میشه وگرنه نابودش میکنم بعد هم اینجا همین ها تکرار میشه که این که میگویند از بینش میبریم در دائره هست و نیست ها سب هست یعنی اگه گفت نیست که غلط میتونم میگویند از بینش میبریم امکان نداره چیزی نمیتوانم انجام دهم پس چرا بی خود من بترسم و مسئولیت خدا رها کنم اگر میگه نه هست در اینجا ثبت شده که از بین میری به دست اینها خب میگه بی خود چرا مسئولیت خود را ترک کنم ترکم کنم بعد هم باید به دست, اینا از بین برن که خیلی ها بودن رفتن نوکر مستقبلین و مترفین شدن بعد اونها رو از بین بردن در تاریخ از این ها از این امر نمونه های فراوانی داریم یعنی بنده مؤمن ملتزم تحرک در دائره عبودیت است و یقین دارد که آنچه که در دایره ربوبیت ثبت شده همان است و بیشکن ندارد دیگر با اطمینان خاطر و با آرامش کامل مشغول ادای وظیفه بندگی میشه و کاری به چیزای دیگر و قدر به قدر میکنه این تعبیر در یک روایت آمده است که در شام بود مثل اینکه چیز شد حبيب آمد و عمر بن خطاب در زمان خلافت با مسلمانان خود یادم نیست این دستور داد که مسلمانان از اونجا دور بشن یا خودشان بود و با مسلمانان برگشت و از اون منطقه خارج شدن یکی از اه، صحابه اعتراض کرد گفت از قدر خدا فرار میکنی جواب داد که از قدر خدا فرار میکنیم به قدر خدا یعنی از یک قدر میگریزیم و به یک قدر دیگر پناه میبریم یک قدر این است که اگر در این منطقه بمانیم گرفتار تعاون میکنیم یک قدر اون است که اگر از اینجا بریم سالم میمانیم هر قدر خدا است دو سنت خدایی هستند از یکی فرار میکنیم و به دیگری پناه میبریم به غیر خدا که پناه نبردیم مثل فرار کردن از قدر گرسنگی به قدر سیری اگر خوراک نخوری گرسنگی اگر بخوری سیری خب از یکی فرار میکنیم به دیگری هیچ اشکالی هم نیست بلکه عبودیت هم ربانیت درست انجام این تعبیر در این روایت آمده ولی بهترین بود که تعبیر قرآنش بکار برده بشه که شفاعت البته متأسفانه شفاعت به آه، معنی بسیار محدودی تصور شده و به این خاطر این آه، تعبیر قرآنی در اینجا بکار نرفته که شفاعت فقط در ارتباط با قیامت و گناهان و دادگاه و اینا مطرح شده در حالی که بسیار وسیعتر از آن شفاعت عبارت است از اینکه کسی در مقابل یک امری خود به تنهایی ضعیف باشه یکی دیگه بیاد کنارش تقویتش بکنه که از عهده مقابله با اون بر بیاد یک نفر به تنهایی از عهده دفاع از خود بر نمیاد یکی دیگه میاد کنارش رو تقویتش میکنه اون یکی میشه شفیع خب خداوند کار این جهان را بر اساس اسباب و مسببات گذاشت یک چیزی سبب و یک چیزی مسبب و قبلا هم گفتیم که برای رخ دادن هر فعلی برای وقوع هر فعلی دو امر لازم است یکی تحقق یک سبب و یکی هم تعلق یک مشیعت از خداوند مثلا برای اینکه سیر شدن انجام بگیره باید خوراک باشه که سببه و خدا هم بخواد اگر خوراک نباشه خدا نمیخواد نه اینکه نمیتواند بلکه به این خاطر که سیر شدن یک عمل مادیه نیاز به ماده دارد اگر خوراک هم باشه خورده بشه ولی خدا نخواد که سیر شدن انجام بپذیره سیر شدن انجام نمیشه بعد دو امر تحقق راست بیابد تا یک سال واقع شود یکی سبب یکی هم مسیح و کار خداوند در این جهان بر این اساس جز در مورد معجزات یک سبب تحقق میابد، مشیعت بدان تعلق میگیرد فعلی رفت میدهد سنگی به سری نیخورد، خدا هم نیخواد که بشکند و میشکند آتشی برخورد میکند با کاغذی خدا هم خواهد که بسوزانه و میسوزانه اگر نخواست بسوزانه دیگه نمیسوزانه همچنان که در مورد ابراهیم پیامبر خدا رفته خب این ترتیب انسانی که بنده مکلف به تحرکاتی در حیاته در ارتباط با اگرها اگر این سبب را اخذ کرد آن نتیجه آن مسبب حصص النار هذا ئەگە ئەوی سەبەب ڕاوکات ئەوی سەبەب النار ئەگە خوراک خۆر خدا سیرت میکنه اگر امتناع کرد از خوراک خوردن خدا گرسنه است اگر لباس پوشی خدا گرمت میکنه اگر لباس نپوشی خداوند اه، به سرما بشارة میسازد اگر بیمار معالجه کرد خدا شفایش میدهد اگر معالجه نکرد امتناع کرد خدا اه، مرضش را شدت میدهد اگر در حالی که تیراندازی با کسرت و شدت در یک جایی در حال انجام است یکی بدون احتیاط رفت و در جهت حرکت تیرها قرار گرفت کشته می شود اگر نرفت کشته می این این اگرها مطرحند و تکلیف انسان در ارتباط با اینها گفته می شود اگر توی کشاور تخم بکاری بعد ثمری میکنی اگر نکاری نمیکنی خب این دو احتمال اما کدام یکی مطلوب است و کدام یکی نامطلوب شریعت میگوید که تخم بکار و اون یکی را انتخاب نکن به یک مریض گفته می که اگر معالجه کنی مداوا کنیم شفا میاد اگر نه مرض به ادامه میاد از بین ولی شریعت بهش میگوید که باید این یکی احتمال را انتخاب کنی باید معالجه کنی به انسان گفته می شود اگر فراغ بخوری درست نمیشی سیر میشی اگر امتناع کنی درست نمیشی ولی شریعت بهش میگوید که فراغ بخور که درست نمیشی از بین بدی پس در ارتباط با احتمالات قرار داریم با اگرها با اسباب مسببات ولی شریعت هم همیشه در هر مورد یکی از دو احتمال را مشخص می کند که اون یکی باید انتخاب شود جز در مواردی که اباحه مطرحه که اونجا میفرماید هر یک از دو طرف میشه انتخاب در مورد مبا... مندوب و مکروه هم مثل حرام و واجب تخصیص یکی از احتمال هست ولی جزمیت درش نیست اینطور نیست که حتما بعد این یکی باشه اون یکی نباشه گفته میشه این یکی بهتر اگر اونم بود که زیاد مهم نیست خب این ترتیب انسان در یک عالم پر از اجرها و اسباب مسببات و شریعتی هم همیشه همراهش هست شبه اسمه عايزين له احتمال ان كده انت خاطم عايزين له احتمال ان كده انت خاطم عايزين في عايزين له تاو ان كده انت خاطم ده بهمين اكيد اجل ان عايزين له احتمال ان ده انت خاطمين فلان نتيجة ان يجري اجل ان كده انت خاطمين ان كده نتيجة خب بعضی از این اسباب و اگرها از محدوده قدرت اه، انسان و استطاعت انسان خارجند تسخیری هستند و بدون اینکه انسان قدرتی داشته باشد بدون اینکه انسان دخالتی داشته باشد اینا رخ میدن مثلا یک دفعه یک بیماری شروع میشه یک جایی تا اون یک بیماری واقعی شروع میشه اینکه انسان خود چیز نکرده بیماری رو ایجاد نکرده اینجا یعنی یک سنت اینجا مطرح شده و آن اینکه اگر اطلاع به این بیماری صورت بگیره مرگ به دنبالش میاد این یک اگر یک سبب و یک مسبب اگر اطلاع به این بیماری صورت بگیره مرگ به دنبالش خب اگر شریعتی در کار نباشه و انسان هر دو احتمال براش به صورت مساوی مطرح باشند، اگر فرار نکنم میمیرم اگر